An-Nakid as-Sabi, Bular näme altynjy dini bozýanlar. Ýedinji dini bolýar, bozýan zat näme? Jady. Es-Sihr diýýär. Jady diýýär. Jady ylmynyň özi küfür. Jady ylmyny öwrenmekligiň özi küfür. Öwretýänem kafir, ony öwrenmekligem, oňa ynanmaklygam, oňa barmaklygam, şuň hemmesi näme? Küfrüň şahalaryndan, dinden çykarýan alamatlaryndan. Ýöne we minhu es-sarf wal-atf diýdi. We iň esasy köp edilýän bölegem näme diýdi şu wagt Muhammediň matnynda jadyň es-sarf, är-aýaly aýyryşdyrmak, wal-atf ýa-da näme, islemeýän gyz bilen erkegi jübütleşdirmek. Es-sarf näme? Agzybir ýaşap ýören är-aýaly aýyryşdyrmaklyk üçin doga bermek. Aslynda doga diýýärler, doga däl ol, jady etmek ol aslynda. Ýöne näme jadyny doga sözi bilen, kapyr jadygöýem näme molla ady bilen näme etdiler, rowaç tapdyrdylar, şony doga däl, jady edip näme etdiler, As-sarf etdiler. Är-aýaly aýryşdylar. Jady edibem näme etdiler? Al-atf diýdiler. Öýlenmeklige razy däl adamyny jadylap öýlener ýalak etdiler ýa barmaklyga razy däl gyzy näme, doga berip näme, pylan kese barmaklygy näme, jadydylar. Şu zadam, oglanlar, jady. Fe emmess-sarfu diýýär. Aýryşdyrmak, fehuwe amelun sihri, diýýär. Jadygöýleň bir amaly, diýýär. Taýyp, ol amal etmeklikden näme niýet etýärler? Ýaksudu minhu tagýyral insani amma ýehwa. Şol amaldan kast etýärler, amal etmeklikden niýeti näme? Üýtgetmeklik bir adamynyň amma ýehwa islenýä, isleýän zadyny. Bir adamyny gowy görýän zadyndan, isleýän zadyndan aýyrmaklyk üçin ulanylýan näme? Jady. Kähalatda näme? Käbir aýallar ejesinden gabanyp ärine doga berýär, ejesini ýigrener ýalak etýär, ejesini köçä zyňar ýalak etýär, ýa bir bajysyny kowar ýalak etýär öýünden. Bir adam bir zady gowy görýän bolsa, şonuň gowy görýän zadyny näme, ýigrendirer ýalak jadyň görnüşleri bar. Mysal üçin, kesarfir-rajuli an mahabbati zawjatihi ila bugdiha, Mysal üçin diýýär, sarp etmeklik, aýyrmaklyk diýýär bir erkegi. Aýalyny söýmeklikden näme, ýigrenmeklige diýýär. Aýalyny söýüp ýören adam ertir görýäň ony näme, sen itden beter ýigrenýän diýip näme, eleýini urup, sögüp ýör. Sebäbem ýok, hiç kimem bilenok. Sebäbi näme, jady. Wa ammal atf näme, atf, olam näme, jübütleşdirmek, çatmak. Fa huwa amalun sihriýun aýdan, ol hem jadylaň amaly. Näme üçin beý diýýär? Süleýman alaýhyssalamyň pygamberligine, musulmanlygyna şekilenen badymy? Hawa. Desem, jynlar näme etdiler? Allap, jadygoý kitaplaryny adamlara ine şu Süleýmanyň ulanan ylmy diýip berdiler. Süleýmanyň ulanan ylmy o däldi, Süleýmanyň ulanan ylmy wahyýdi, Allaň ylmydy, Allaň buýrugydy. Şoň üçin Allah Taala näme? Wema kefere Süleýman. Süleýman kapyr däldi diýýär. Süleýman jadygoýam däldi. Ol eden näme mugjyzalaryny, gudratlaryny jady esasynda-da etmedi-de, Allaň ýardamy esasynda etdi. Ýöne käfirler kim diýýär? Welakinneş-şeýatine keferu, ýöne şeýtanlar kapyrdy diýýär. Olar öwretdiler adamlara jadylygy diýýär. Ýuallimunen-näses-sihr, jadygoý, jadylygy öwreden adamlara jynlar diýýär, şeýtanlar diýýär, Süleýman däl diýýär. We ma unzile alel melekeyn, hatda näme iki perişdä inen zadam jadydy diýýär. Bäbil şäherinde, Babylýon diýýärler-a, Bäbil şäherinde, Yrak, Palestin taraplarda, Bäbil şäherine gelen perişdäňem iki öwreden zady jadydy diýýär. Iki perişde-de jady öwretdi, hä, mugjyza bilen, Allaň dini bilen, näme adamlar jadyň tapawudyny biler ýaly. O iki perişdäň ady Harutdy, Marutdy. Biriniň ady Harut, biriniň adam Marut. Ol ikisi näme? Wa ma yuallimani min ahadin. Hiç kime öwretmezler tä yekula. Aýtýançalar jady öwrenjek bolýan adamlara, Innema nahnu fitnetun. Biz diňe näme adamlary Allah tarapyn barlamak üçin, synamak üçin ugradyldyk diýe. Kim imany, Süleýman pygamberiň dinini kabul etýä, kim küfri, şeýtandan küfrüni, jadysyny kabul etýä. Fela tekfur. Sen şu biziň öwretýän zadymyzy öwrenseň kapyr borsuň. Kapyr bolaýma diýerdiler. Tä şu jadygöýligiň, hä, küfürdigini, jadygöýligi öwrenmekligiň, hä, imanyňy aýyryp, kapyrlyga salýandygyny öwren aýtýança iki o perişde öwretmezdi. Taýp, adamlar bu iki perişdäň nesihatyny alyp, gaýdardylarmy? Ýok. Feýeteallemune minhuma ma ýuferrikune beýnel mer'i we zewjih diýýär. Şeý diýenlerinden soň hem öwrenerdiler diýýär olardan, nädip hä iki aýal, är-aýal aýryşdyrmany, nädip iki erkek bilen aýaly jübütleşdirmeli, şony öwrenerdiler diýýär. Şoň üçin näme jady öwrenmekligem näme küfür eken, gitmekligem, etmekligem küfür eken. Ol kimdir jadygoý? Poltergeýst. Beýleki adyny aýdalyň-a? Polodişan. Polodişan. Näme, görseň diňe tapyr-tupur elinde pyçak bardyr. Porhan şo. Näme, şoňa ruka diýilýär. Şoňňalak etmeklik. Wet-temaim. Temaimem näme? Şoňňalakylaň, hä, käbir dogalaryny, bäş ýyldyz, üç ýyldyz, nemis krest, düşündiňmi? Şoňňalak zatlary ýazyp, iblis, Şeddad, Nemrut, Dakýanus, şuňalagatlar ýazýarlar bizde. Şuňalak zatlar dakybam näme, daňy ýazyp bir kagyza. Onam tumar edip näme, haýwanyň ýa çagaň boýnuny asmaklyk. Şoňa temäim diýilýär. Doga tumar-da. Biziňkiler doga tumar asýandyrlar. Şo temäim, şirk şu zatlar. Şo zat meni gözden goraýar. Şu zat meni dilden goraýar. Şu meň çagamy näme, malymy gözden dilden gor edip näme boýnuna se, şir. Haçanda gönümel şo zadyň özüne ynansa, şu zatda meni goramaklyk bar. Şunuň gönümel özi şu zadyň başarýar diýse, ol hakyky müşrik, dinden çykarýar. Emma biri ýok, näme, Äuzubillah diýýär, Allah daş etsin diýýär. Goraýan Allah diýýär. Haýyr Allahdan gelýär, şerem Allah gider. Ýöne bu zatlar sebäp diýse, oňky kiçi şirk bolýar. Şunuň. Watti wele näme, ýaňky sarf, atf. Biri näme, molladan, ýagny türkmen dilinde molla diýäýes, diniň dilinde jadygoýdan, şeýtandan näme etýä? Barýa-da doga alýa, a, ärim diňe meni gowy görer ýalyk et diýä. Olam bir zat berýä, türsüginde goý diýä, ýa ýassygyna goý diýä, ýa pylan ýerinde goý diýä. Ýa biri barýa näme, Pylany, hä, heleýini kowar ýala gyt, men oňa heleý bolup barjak, diýýär. Üç müň dollar, diýýär. Berýär, alyp gaýt, diýýär. Onam äkidip şol adamyň bir ýerinden asýar. Şo zada näme tiwele diýilýär, düşündiňmi? Är-aýaly aýryşdyrmak üçin ýa bir erkek bilen bir aýaly baryşdyrmak üçin alynýan doga näme diýilýär? Tiwele diýilýär. Şu zatlaram şirk.